для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Рыбок асцярожна прытуліўся да плота, даў дарогу. Толькі схаваўшыся за дзвярамі ў сенцах, шаргануўшы засаўкою, ён адчуў сябе вальней. Але спакою не было і тут. Жонка драмала, як бы нічога і не здарылася. Кладучыся побач, ледь стрымліваючы дрыготку, ахрым штурхнуў з папрокам: спіш А А что? Что табе? позяхаючы сказала яна. Грыбок не адказаў. Накіраваў куды іх, спытала жонка. Накіраваў, тут ледзь самога не накіравалі на той свет. Што ты пляцеш, А тое, што і чуеш, Прападзі ты пропадам такая ж жыткая. «А чаго ж ён? Упаўнаважаны я ты?» – спытала жонка. «Упаўнаважаны. Такія ж яны упаўнаважаныя, як як б іх земля не насіла». «А хто што?» «Маслакі». «О!» <gasps> – са страхам ускрыкнула жонка. Зачыніўшы дзверы, Ганна момант пастаяла ў сенцах, прыслухоўваючыся да таго, што адбываецца між бандытамі, і Васілём. Але гаворкі іх яна не магла разабраць. Паспрабавала ўгледзець іх у шчылінку каля дзвярэй. Не было відаць. Ганна убегла ў хату, зірнула ў акно. У змроку ледзь разабрала Васілія, павялі наперадзе, а самі драпежнымі ценямі панура пацягнуліся ў след. Пайшлі бандзіты не на вуліцу, а кудысьці на прыгуменні. Божа мой, што ж яны хочуць, Што яны з ім зробяць? Ганна тут жа апаліла сябе папрокам. Як яна магла паслухацца гэтай хеўры, адысці, пакінуць яго аднаго? Ганна кінулася ўжо да парога, але спынілася. У цёплай цішыні чулася роўнае лёгкае дыханне хвіцькі, дыстомлены бацькоў сон. Ганна нахілілася над ложкам. «Тато! Тато!» Мачыха нездаволена павярнулася. «Чаго табе?» «Бандзіты! Маслак!» усхвалявана сказала Ганна. Сон ад бацькі ўраз злятеў. «Васіля на прыгу мяне павялі», дадала Ганна. «А божа!» спалохана перахрысцілася мачыха. Хацела сказаць пра дзядзьку ахрэма, але стрымалася. Ён быў братам нябожчыцы маці. Мачыха вельмі не любіла яго. Калі бацька стаяў каля акна, прыглядаючыся да апостаці, што тырчала зусім блізка за плотам, Ганна амаль за чаем хапаючыся, думала, што ж рабіць, чым памагчы яму любому васильку. За трывогай пра Васіля яна неяк мала думала пра дзядзьку. Іх тут мало, усяго чалавек пяць. «З вінтоўкамі?» – запытаў бацька. «За брэзамі», – адказала Ганна. Ганну таміла яго павольнасць, яго марудлівы, маўклівы роздум. «Людзей трэба апавястіць», – нецярпліва прамовіла яна. Бацька зноў азірнуўся на акно, за якім цямнела поле. «А як?» «Я сюды, и этим окном на огород на улицу пойду», — сказала Ганна. «Сдурнела?» — жахнулася мачеха. «Так ён же тебе з винтовки умент». «Не прикметить ён», — отказала б Ганна. «Загубить захотела усіх. Коли своей головы не шкода, то подумала б хоть про батькову, хоть про Хведьку подумала», — сказала мачеха. «А вы про Василя подумали?» У голосі Ганны захліпаў плач. «Нічога з ім не станецца з Васілём тваім!» Ганна ступіла крок да акна, але мачаха кінулася наўперад, яе раскінула рукі. «Не пушчу! Ці мог?» – крыкнула яна бацьку на падмогу. «Што ж ты стаіш, як ёлапень? Не бачыш?» «Не трэба», – мякка сказаў Ганне бацька. «Не зробіць яму нічога, не хвалюйся». «Не зробяць?» Ганна, душачыся слязьмі крыўды і роспачы, адышла ад мачыхі, апусцілася на лаўку. Трывога за Васіля, за дзядзьку Ахрэма, аднак хутка высушыла яе слёзы. Яна востра услухоўвалася ў цішыню сада, чула зацяты сабачы брэх у баку прыгуменняў, з даўнім неспакоем са страхам чакала, што вось-вось грукне стрэл, Але на прыгоменнях і ў сяле было ціха. Ні аднаго падазронага гуку не ўлавіла Ганна. Спяць, скажы ты ўсе, як проса прадаўшы, здзівіўся ў голас бацька. «Хто спіць, а хто сядзіць, ды не дыша?» – адгукнулася мачыха. Яна засцярогай ступіла да акна ў поле. «Стаіць, як тое пудзіло!» Потым Ганна пачула непадалёк ціхі свіст. Яна насцярожылася і ўзрадавалася. Цень пудзіла, што тырчаў за аплотам, пацягнуўся ад хаты. «Пайшоў!» – спалёгкай адзначыў і бацька – Пустаць хутка знікла ў змроку поля, Ганна ўстала моўчкі падалася ў сенцы. Ты куды? пачула яна за сабой голас мачыхі. Туды ж пагляджу пайду. Зноў сама на ражон лезе, сказала мачыха. Не чапай, не чапай яе, уступіўся бацька. У сенцах Ганна асцярожна адчыніла дзверы і выглянула. Навокал было ціха, але не цішыня гэтая не толькі не супакойвала, а нават як бы насцярожвала. Сыходзячы з ганка Ганна мімаволі ўслухоўвалася, баялася вокрыку. Тулючыся да сцяны хутка перабегла за рух хаты і толькі тут на міг агледзелася, ці не цямнее дзе-небудзь постаць. Было по-ранейшаму ціха, ніхто не стаяў на дарозе. І яна ўжо не азіраючыся, не слухаючы нічога, пералазячы платы на прасткі, пайшла праз мокрыя па асенняму голыя гароды, паляцела да васілёвага селішча. На дворы Василя от повети, что страшно чарнела пустотой, Ганна пайшла цішэй. У грудях зашчымела дня добрага прадчування з Василём нешта здарылася. Яна баялася ўявіць сабе, што з ім, адганяла прыкры думкі няясныя, няпэўныя, нешта нядобрае, сама спрачалася з сабою, сама супакоівала, але страх за Василя браў яе ўсё мацней. І з гэтым страхам яна зноў папракала сябе, што адышла, што пакінула яго аднаго ў такі час. Дробна нецярпліва зазвінела шыбка пад яе пальцамі. Цётка Алена Чакаць здавалася прайшлося цэлы век. Яна прытулілася лбом да халоднага шкла, старалася ўгледзець, што там у хаце. Было цёмна не разабраць нічога. Нарэшце хтосьці падышоў да акна, і пачуўся голас старога деда Дяніса. Хто там ні свет ні зара? Это я, это я, Ганна, Ганна Тимахова. Ведала яна ўжо, што Васіля дома няма. Пахаладзела Ганна, але выціснула. Васіля няма? За шыбы мільгануў устрывожаны твар яго маці. Васіля? Праз момант адчыніліся дзверы. А я ж думала. Ён жа да цябе пайшоў, сказала яна. Мы стаялі каля нашай хаты, адказала Ганна. Толькі вы не бойцеся, цётачка Лена. Шчэ нічога не вядома. Ой, што ж ты кажаш, гануля? На ганак выйшаў стары дзед Дзяніс, закашляў. Мы стаялі, як раптам падышлі два чалавекі з маслакоў аказалася, адказала Ганна. Бандзіты? — спытаў дзед. Павялі яго з сабою. Мяне прагналі, а яго павялі. Божачка мой, — жахнулася маці. Яны нешта пра дзядзьку Ахрэма пыталіся, дык Васіля, мабуць, і пагналі, каб паказаў, дзе той жыве. Ахрэма, кажаш? Адгукнуўся дзед, а на што ім Ахрэм спатрэбіўся? Не сказалі. Яны не сказалі. Дядзячка... Не на добрае ведамо, з роздумам прамовіў дзед. Божачко ж, паківала галавой цётка Лена, невядома было, аб якім цяпер гэта яе непакой, аб адным сыне ці і аб ахрэме таксама. І толькі тут раптам Уразумела Ганна ўсю прычыну такой трывогі. Не, ні аб адным жыцці яго яна не пакоілася. Калі ён паслухаецца, х пакажа ім, можа яго адпусціць. Мусіць. Але няўжо ён пакажа. Прывядзе бяду, к дядьку Ахрэму. Ён яе Васіль. Калі ён пакажа ён усё роўна, як стане за адно з імі, памагаты іх, ці засудзіць яго ці не засудзіць, Яна пра гэта не думала, Ён пасобіць, а можа загубіць чалавека. Злачынец будзе. Але не, не зробіць гэтага Васіль не павінен зрабіць. Не стане іх хаўруснікам, няхай не захвоты. Ён смелы. Вунь як заступаўся за яе, але ж тады яны могуць учыніць над ім, Бог ведае што. Не ўчыняць. Хай за ўсё ён ці ўцячэ ці ашукае іх, пакажа каго-небудзь другога, Васілёва маці збегла ў хату, вярнулася, завязваючы хустку. Ганна зразумела, што яна хоча рабіць і папрасіла. «Цётачка Лена, не хадзіце вы, я пайду, пашукаю. Шчэ чаго добрага яны тырчаць дзе-небудзь, хэўрыеце?» «Не, я пайду, Ганначку, я пайду, не магу я, боязно нешто за яго». Дзед Дзяніс патупаў на вуліцу, яны падаліся пад прыгуменя, ледзь толькі выйшлі за хлявы убачылі постаць, што ціха сунулася паразоры насустрач. Васіль узрадавана заспяшалася насустрач сыну маці. Жывы! Ён адказаў не адразу і неахвотна. Цэлы. Ганна па яго насцярожанасці. Па голосу яго здагадалася, што было з ім, але яшчэ не хацелася верыць, калі запыталася, А што там? Што за хрэмам? Не быў там. Жывы, мабуць, адказаў Васіль. Цяпер яна ўжо не сумнявалася. Ён завёў, Ён паказаў, памог ім бандытам. І Ганна пачула, як спагада і пяшчота да Васіля, быццам выветраліся з яе. Здалося раптам, нібы не Васіль, а нехта іншы, незнаёмы, чужы стаіць. З крыўдай, як няшчасная, не развітваючыся, падалася цераз агароды ў свой бок. Ён неўзабаве кінуўся за ёй, здагнаў, ухапіў за руку, хацеў штосьці сказаць: "Ганна!" Яна спакойна, але рашуча вырвала руку і прамовіла непрыхільна: "Адыдзі!" Ісціна, што няма нічога тайнага, якое не зрабілася б яўным, была вядома куранёўцам і мусіць больш за ўсякую іншую ісціну. Яшчэ напалоханы грыбок нікому акрамя сваёй жонкі і слова не сказаў: Маўчалі ўсхваляваныя, кожны па-свойму Ганна, Васіль, А погаласка пра начную падзею плыла па вёсцы ад хаты да хаты, ад калодзежа да калодзежа. Чутка гэта, пераходзячы ад чалавека да чалавека, абрастала багатай, найбольш жаночай куранёўскай фантазіяй. І пад вечар здарэнне разраслося так, што сэрцы не толькі малых, але і дарослых таміліся ў трывозе. Казалі, што бандытаў было не менш за сотню, а можа і болей, і што быў там сам маслак, і што маслак казаў, калі яны, куранёўцы, будуць перадзельваць зямлю няжыць ім, не бачыць добра. Пасля гэтага звычайна ішлі здагадкі пра тое, што Што ж могуць зрабіць маслакі, былі вядомы сярод куранёўцаў і скептыкі, якія смяяліся з чутак, даводзілі, што з іх 99% выдумкі скептыкаў у сяле жыло таксама нямала. Як бы там ні было, у куранях панавалі непакой і насцярожанасць. яшчэ ў той жа дзень, а можа, на другі ў ранку, чутка перабралася цераз гразкую дарогу да цэнтра сельскага савета, бо назаўтра апоўдні у нязграбнай доўгай, як хлеў хаце куранёўскага грамацея Андрэя Дзятла, ці як яго ўсе звалі ў сялеру дога, сядзеў міліцыянер Шабета і высвятляў усе акалічнасці прыходу бандытаў. Шабета быў выдатны, амаль легендарны чалавек. Звычайны міліцыянер, ён меў тут такі аўтарытэт, якога, мабыць, не было ні ў аднаго, не толькі валаснога, але і павятовага кіраўніка. Ён здзіўляў людзей у многіх вёсках рэдкая адвага ад данасцю справе. Не раз і не два гразіліся яму бандыты, білі забрэзаў, прастрэлілі каля локця левую руку, а шабета бясстрашна. Нястомна гайсаў на цярплівым коніку сяла ў сяло, высвятляў, супакоіваў і наводзіў парадак. Першым шабета выклікаў грыбка. А хрэм паявіўся ў хаце не адзін, а пад вартай сваёй сёння вельмі рашучай жонкі. Адаслаўшы на двор пасыльнага, плячысты, паўнацелы, здаровы, як асілак шабета, які перад гэтым самым заклапочаным выглядам разбіраў нейкую паперку – холоднымі вачыма зірнуў на грыбкову адар'ю і загадаў: « Грамадзянка, прашу вас выйсці. Чаму я то выйсці? Ці я чужая? Грыбчыха нават не вырухнулася. Не паложано. Тут зараз будзе следствие. Ну і няхай? Не паложано. Ясно. Ці ж ты не ведаеш мяне? Грыбчыха, гатова была абразіцца, але раптам перамяніла тон, відаць, падумаўшы, што так толькі узлуе яго. Ну ведаеш жа Антон. А вось так гаворыш. Яна сказала: ведаеш і мякка і з націскам, Мабыць, напамінаючы пра тое, як, як некалькі разоў карміла яго абедам і нават закрашаны самагонкай частавала, пакляўшыся, што на кірмашы купіла. Не паложа, но ясно. Я ж хачу дапамагти лягчы цябе. Хачу памагці табе ў следстве гэтым, подступіла з другога боку адар'я. Самі разбяромся, адказаў міліцыянер. Не разбіраціся, бо ён без мяне нічога вам не скажа. Ужо ўпарта загараючыся заявіла грыбчыха. Яна штурханула мужа. Ну што ж ты маўчыш, як язык прыкусіўшы, а? Яна, праўду, кажа, кінуў маўклівы ўнураны грыбок. Шабета помаўчаў, быццам паказваў, што рашэнне гэтае неабы якое і дазволіў грыбчыся застацца. Чорт з ёй з гэтай упартай бабай можа і вартая яна падкажа. І праўда, грыбок, напэўна, нічога не сказаў бы, Ён быў так прыгнечаны прыходам бадытаў і іх пагрозамі, што адразу як толькі шабета пачаў допыт папрасіў: «Братко, пусці мяне, я нічога не знаю. Як не знаеш прыходзілі ж яны да цябе сказаў міліцыянер ну прыходзілі а колькі іх а у траіх былі на дварэ адказала за хрыбка жонка былі між іх знаёмыя апазналі вы каго-небудзь не закруціў галавой грыбок не пазнаў ён пацвердзіла дар'я бо цёмна і два з тых бандзітаў стаялі моўчкі Толькі думаю, што без сваіх тут не абышлося. Я так думаю. Адкуль яны ўведалі, што ў нас дзяліць зямлю хочуць? Само яно хіба дайшло да таго маслака. Данёс жа нехта. Нехта ж прынёс, прыйшоў і сказаў, і скажы, ты нядаўна ж там быў. Бо пра дзяльбу і гаворка пачалася. Колькі таго часу? І мусіць, нехта ж з такім, якіх не хочацца землеўпарадкавання дадаў міліцыянер Шабета. Ну мусіць жа, адказала жонка. На каго ж вы падазраваеце? Мякка шчыра падступіўся шабета. Вочы грых чыхі патухлі. Я не буду бога гнявіць. Я не знаю. А калі не бачыла, то і казаць няма чаго, не схапіўшы за рукі не злодзей. Хтосьці звязан з імі факт, але ж хто не адступаў шабета не буду казаць. Не злавіла нікого. Кінуўшы спасцярожлівы позірк на дзверы, наблізіўшыся да шабеты тварам, яна ціха прамовіла: « Прадзятліка Васіля, который каля таго канца кажуць, бы ён прывёў іх, бандзітаў гэтых. Ён у той вечар сядзеў у чарнушкавай Анны. Яна адразу ж адсунулася на ну, усялякі выпадак голасна заявіла: « Не бачыла нічога, не знаю я. Даючы знак, што сказала ўсё, яна ўзнялася з услончыка і попрасіла: « Толькі ж вы пра тое, што я сказала нікому. Добра, добра, паабяцаў шабета. Можа, ніколі не было у Ганны такой цяжкай, поўнай супярэчлівых пачуццяў размовы, як у гэты дзень з міліцыянерам. Яна не трывожылася за сябе, сумленне ў яе было чыстае. Яна ведала, што паклікалі сюды за светку. За Васіля трывожылася Ганна. І хоць шабета спачатку і словам не ўспамінаў Васіля, дапытваючыся, якія былі бандыты, іх прыкметы, галасы, паводзіны, яна думала адно зараз павінен будзе рашацца лёс Васіля. Што ж яна скажа міліцыянеру, Значыцца, у той вечар вы сядзелі з дзятлам васілём. Паслухаўшы яе не запытаўся, як бы паўтарыў ганіны словы шабета. Ганна кіўнула. І вы нічога не чакалі, ні пра якіх бандытаў не думалі, А яны раптам падышлі і проста да вас адразу, так адразу і падышлі, як это яны так адразу знайшлі? Не знаю, адказала Ганна. Мы там ужо много разоў былі. Ну, допустим, што вас бачылі там не раз, допустим, што на вас накіраваў хто-небудзь, хто хацеў сам застацца ў ценю. Ганна з палёгкай адгукнулася. Я ж сама так думала. Ну хтосьці паказаў, падвёў чужымі рукамі, хацеў за гарачае ўзяцца. А хто ж я то мог быць? спытаў міліцыянер. Не знаю. Загадка, туман, задуменна прамовіў міліцыянер. Ён пільна паглядзеў на Ганну. Я адна здагадка Ганна і вельмі простая, што дзяцел Васіль сам чакаў іх. Хто? Ён? І это так выдумалі, адказала Ганна. Ён, можа быць, сам назначыў сустрэчу ім, сказаў міліцыянер. Ганна ускочыла ўражаная, абураная. Ён? Ён? Яны каб кеп трохі прыстрэлілі б яго, кеб яшчэ трохі канец быў бы яму. Што ж вы кажаце, што ж вы кажаце? Але ж ён павёў іх, падказаў ёй міліцыянер. Я не знаю. Я не знаю, як і што потом было. Вы даўно ведаеце Васіля. А ладкі з зямлі разам ляпілі, хаты ж рукой падаць. Ганна горача парывіста дадала: «Няма, няма ў яго нічога з тымі знелюдзямі. Я знаю, паверце, паверце, нічога няма. Яна з непакоем з надзей зірнула на шабету, чакала як прысуду яго слоў. У грудзях яе не гасла спадзяванне, паверыць ёй, паверыць Васілю, Ну бачыць жа, што не маніць яна. Ён не злы, Ён не злы, добры ён. Усе добрыя недаверліва непрыхільна прамовіў у адказ шабета. З каго толькі бандыты выходзяць і ён устаў сагнутымі пальцамі цвёрда пастукаў па стале і пагрозна закончыў ну нічога я дакапаюся выведу на чыстую воду. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.